Tanar buktunikaf teget it. En bol tanarin tolos mini minibi. Tanar buktunikav teget hu. En bol minisus terundak. En sus mon gerini batalga. En susik tanar bolon. Buchun tolornitolor kaksnar. Tanarin nogel aruissam. Namek dursam unikri. Mane katolik chachin, royer miangan chilin odor bolgom, del yar, Jesus Christin ugik, Daftach temdekletek, on odor bas mongolt, bit Jesus Christin Temteklechega en bol tolo minibi, en bol ramak rumunitolo minitsus. Royer miangan chilin royer miangan chilindara. Tim Serran, ugik, mit son sor bolomste. De Tanar Oilkot oil mane chachin rupt, Jesus Christinuk, en bol arion ukmon, bas amit, amit ukmonan. chachin, a Jesus Christin, son garçon, gets, it gets by. Bitnit kel bichrel bas Jesus Christin zurnes garçon ima. Teget rirve Jesus Christete bitni amtral. Njakt holbolte bich bei Walch bit nidir bishrel dutu baina. Tegeto dor bolgon bit im sechan Magdaline magdalin morgolik tem deklet chega. Susek nu din tolo, bas hors din tolo time. Teget bit en morgolos, Jesus Christin richik kivelik, rulen awar bolomste. Yakoto, yak en mochit, en sak mochit, bit Jesus Christin Richik ivelik roulen a avoir bolamchte. En Morgolor golor roulamchlom. Teget on odor dime, en nom lolor bit a misa boyu talarral magdalin morgolin touche, botron suite dime, irek sulerlan suite. Bit odoyut em tekletchega, yagat bit entirsan baina agetch a suchpolno. Teget bisairel sante a Morgolor ulamsland, talarral Magdaline morgolor ulamsland, bit sous bit buchan, Jesus Christin richikevelik, rulanawar Bolonjte. Teget todorom agar, Jesus Christin richikevel, yamarlutak tewegicher. Gurlant zuilterol bolte. Nek dugertan bol bi, bitni biyin Ruchadal, time? Bitni biin Ruchadal. Royer dugart, Enbol bitni sunsni amar magalon. Gorab de gartan nue kirer enbol bitni set gelin bayar bayas Teget Jesus Christen richikivel, getekman yamar lutak tewe a biin ruchatal. Set gelin bayar bayas sunsni amar magalon. Teget yoron en morgolor ulamchlon bit en bugdik rulan awar Гагрын цагримда бидэн тим мэдхэмш баккотэ бит антихсант антигрэт гэдэгра барак тимс тимс 50 мэдхэмш бакко бидэнт. Цагримда тим сана байн тийм ээ тим мэдхэмш байн. Ягат эн бол битний идгэлин хамтлагтэ хол болтэ нэкэсудал. Битэн тухэ бодох хэрэгтэй. jésus Christin, velik, tox rulan avrintult, bit gurvant golzuilik, biliuler erekte. Nek du bit biere irer erekte sunt time, sakta irer lantzuite, morgolder untach bolorkoet, bas Baz garrutaz bardantzam kargach bolorque, zuger, shinset kelese, sabira ranzuitete. En en romgin chural. Uh, ah. bitnis kel, morgolt chinger erectete, irom aliva agil rirde, uh, ah, setkel agilta shingeranzuitete, en en yakadilchant. gemschranzov. Teget bitnit tolo yoron, ah, namishlal yerslol urgelch belenbain, bas bitnit tolo, lam bartan bas urgelch belenbaitik. Biere irer, set gelere irer, bas suntzere ireren zuitete, en eh? en ramgin choural, en bol bol mini uk bish. bol Jesus Christin uk. bol bitni avrakshin uk. get morgol dere iron bit Jesus Christin ukte niler rekte. Bouyou tunte rant nexet kelte bayran churalshu. bas mini bitni uh, suseglin timet bitni idgelin hantlak. Unik bitki martare. Tegetiron ah, morgolino mon, un schlack Jesus in ital, bas morgolin zabiral, daftachon suite, time, gerte bei valimo es fel, zamda, time, Jesus Christino gik daftachon suite. On odorbit Jesus in bebat zu siktem de kletschiger. talch, un dars tunutarque Jesus Christin bibat sus bolno. Un bol bitni biin ruchatal. un bol bitni sed kelin bayar glom, un bol bitni sonsni amarem galom. Bit en bugdik del gures avch bolorque. Mon gor, mon avch bolorque. baga bire igrer, set gelegre bas son serre igrer, time. Teget mongolchut in tek, time, a, a lak marnita sache. Ya marlutak tewe. E Ter, er, euh, sa dent time, marnita sache. Susektan yoron bas, Jesus Christin marnita sache bolson. Ne kresek, time, tuni marnir. Taget en bol bitni a tchergal, bitni am tralin a tet kemch. Rirve bit imru gourvan gol swilik bilur san bol, bitni morgol ur dunte bolchena. A shikte ur dunte Taget en Jesus Christ bitnik demjic, tet Ramgaldakshu. Teget bituni veldor, amit jaor bolomste, teget bitni andral »« Gigite bolcheno. Tim se mord golbain, tim unsente ugik, uk baina. En bol zuger huni uk bis, en bol tenger burni uk mom. Teget ariad nekuda bit, Jesus Christin ugik sansot bas, tunte nilehan zuite, tunte Nexatkelte Tanar Tanarbukt Unikav Teget It. En Bol mini mini Tanar Tanarbukt Unikav Teget U. En Bol Mini Susterundak. sus shin Ba Monrin Gereni Batalga. En Susik Tanar Bolom buchun torornitolor gaxnar, tanarin nugel na namek d'oursan omnikri. Anrar al tafsan bairla, tenger buchant tanarik